mu kiganiro giheruka twavuze ibijanye na CNTB none no munsi naho dutandukira sentare idasanzwe ariyo CSTB mu mfunyapfunyo noniyo iyo sentare mu gushingwa yazananye n'intumbero yihe yo Senare imaze gushika kuki hoba hari intambamyi zibangamiye ibyo bikorwa bya sentare idasanzwe hijeje amatongo nandi matungo ni igiki gisigaye kugira ngo iyo sentare ikomeze igikorwa cyo gusubiza mu byabo ababiteshejwe mu nzira inywanisha abarundi nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro Ah, bari mu makungu namwe murazi ko iki kiganiro ari mwe cagenewe muraheza mutwakure tube turababwira inimero mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise WhatsApp Eric uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro muri kumwe na Alain Desire Bukene neza sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro kugira rero tuvuge neza ibyo bikorwa bya sentare idasanzwe hijejwe amatongo n'ayandi matungo uno munsi muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe n'umuvugizi wa sentare idasanzwe hijejwe amatongo n'ayandi matungo ni Desire Manariyo amahoro neza amahoro cyane muri uno mwaka nyine niyo madosiye mufise ego ni ukuvuga anashatse ibiharuro binyorohera kuko e, amaraporo twagize ashika itariki mirongo itatu z'ukwindwi mhm. muri uno mwaka mhm. e, byumvikana yuko e, muri sentare idasanzwe rero hari ibisata bibiri mhm. hariho igisata cya mbere hakaba n'igisata cy'iyungururizo ni ukuvuga rero mu gisata cya mbere niho umwene gihugu aba atashimye ingingo y'umugwi senitebe Eh, aheza akungururiza ingingo yiwe mhm. eh, ni ukuvuga yuko eh, mu gisata cya mbere imanza zimaze gushingwa kugeza itariki mirongo itatu z'ukwindwi sentare yarakiriye imanza zishyika amajana ane na mirongo itandatu mhm. muri izo manza haramaze gucika imanza zishyika amajana ane na mirongo ibiri na zibiri n'imanza zishyika amajana atatu na mirongo itanu zimaze gushyirwa mu ngiro mhm. Eh, nteranije rero mu bisata byose kugira ngo twumve eh, amadosiye yose hamwe amaze gucika muri iyo sentare mhm. n'imanza zimaze kwakirwa ni ukuvuga muri ibyo bisata bibiri ni ukuvuga igisata cya mbere n'igisata cy'iyungururizo sentare yakiriye eh, amadosiye angana igihumbi n'ijana na mirongo inani n'imwe mhm. amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu ni imanza zirenga gato mirongo irindwi ku ijana ego ni ukuvuga rero ibi bice ibice muti bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana twogira tuti birashimishije murabye igikorwa mujejwe cyane rwose twebwe turabona ko bishimishije eh, nagomba mbarire abariko baratwumviriza yuko sentere dasanzwe yakira iyunguruzwa ry'ingingo y'umugwi senetebe iyo mhm. senetebe n'ingingo iba yafashe ku rwego rw'igihugu niyo utayiheza ngo ayishime aheza agaca yitura sentare idasanzwe yego reka none kumbure eh, muratubwiye amadosiye ariko kuva sentare ishingwa kuko imbere yaho ibihumbi na gatandatu tubona hariho sentebe ariyo yari ijejwe ayo matati y'amatungo n'ayandi matungo hanyuma ibihumbi bibiri na cumi na kane haca hajaho sentare eh, intumbero yazananye n'iyi sentare n'iyi eh, murakoze cyane mu bisanzu bwa mbere muravuze yuko hatangiwe kujyaho sentebe mhm. ni ukuvuga ko sentare idasanzwe yagiyeho kuko eh, umwenegihugu eh, atsinze muri senetebe nta yungururiza uretse ko yashobora kwitura amasentare asanzwe akaheza akamutunganiriza ibyo nabyo byaragaragaye yuko izo sentare zisanzwe zitaheza ngo eh, zimenye yuko zitegerezwa umwene umwenegihugu vuba na bwangu mhm. narijya Eh, abasanzwe bitura abari basanzwe bitura mu senetebe bari abo bantu baje bahu bahungutse bava hanze mhm. bari barahungiye hanze barateshejwe ibyabo bagaheza rero n'abantu benshi usanga ari eh, batafise amikoro ahagije rero iyi sentare yagiye kugira ngo ifate mu minwe icyo kibazo ifate mu minwe icyo kibazo na cyane cyane kuko iyi sentare irafise ikintu itezo korerako ni yuko itegerezwa kumviriza abo bantu bahungutse ikabatunganiza hamwe n'abasangwa ikabasubiza mu byabo uno munsi rero iyo sentare twogira tuti iramaze hafi imyaka itandatu e, n’izihe ntambuko ubwa mbere mubona igihe dose ishitse imbere ya sentare e, sentare igira intambuko zingana iki izihe kugira ngo ishike aho ifata ingingo cyane rwose murakoze mhm. eh, hanagomba ntanga umuco kuko hariho benshi ntibamenya neza kungene eh, amategeko yubatse ya sentare idasanzwe ariko twaba twagerageje kuyabasigurira iyo tugiye eh, iyo dushyize ku matongo turaheza tukafata n'akanya kugira ngo dusigurire ingene amategeko ya sentare yubatse dusigurira bene igihugu dufatikanije n'abajeje intwaro reka mbere n'abajeje umutekano nabone baraheza bakadufasha kugira ngo abene gihugu batahure batahure kungene yo eh, sentare ikora na cyane cyane kuko ego ngoma rero nduga ku ijambo rero cyane cyane dosiye irashyitse eh, muri imbere ya sentare wagize muti ifise cyane cyane hari igice cya mbere hariho n'igice cy'iyurungururizo iyo dosiye ishyitse aha muri iki gice cya mbere cya sentare eh, mugira muti intambuko n'izihe ego cyane dosi igeze mu gisata cya mbere cya sentare ni uh-huh. ukuvuga ko umwene gihugu aba afise ingingo yafatiwe no mu uh-huh. ku rwego rw'igihugu uh-huh. ni ukuvuga ko umwene gihugu atazaniye iyo ngingo yafatiwe e, na senitebe ku rwego rw'igihugu sentare urumva niyo mwakira yego aha nibe bisigura rero yuko ntawe ushobora kuza buno nyene afise amatati y'amatongo canke yandi matungo cyane cyane bifatiye kuri aba barahungutse idose ntishobora kuza buno nyene gwishike imbere ya sentare oya cyane eh. idose ntishobora kuza uko nyene kuko ni sentare y'inguruzo y'ingigo za senetebe mhm. yego cyane yego izo ntambuko rero mutinizi izo ntambuko rero umwene gihugu araheza akazana iyo ngingo agashika mu yandikiro ry'imanza hanyuma eh, eh, abanditsi b'imanza bagaheza bakamwakira bagaheza bakakira ibyo abayazanye yazanye bagamuha hanyuma agaheza agatora inomero z'urubanza agaheza akagenda kugira ngo eh, abimenyeshe uwo yitwariye Eh, hanyuma rero baraheza bakabaha cyo guheza bakarenguka mu ntayi cese mhm. eh, ego imbere yuko haja iyo sentare turabona CNTB cyane cyane baragira bati CNTB icyo yari ishimikira ko no kumvikanisha baba bafise amatati mbega sentare nayo idasanzwe ijeje amatati y'amatungo n'ayandi matungo nayo ishimikira kuki n'amategeko gusa sentare eh, idasanzwe ijeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo ishimikira hanini ku mategeko mm. ibyo kumvikana kenshi biherera mu gusenetebe none cyane cyane mwebwe kugira ngo izo dosiye zishobore gushika muri sentare byanse muri CNTB musanga ingorane ziba zabereye he cyane cyane aha ntituza kuvuga ngo dosi yica nk'iyi ariko muri make murashobora kubona muti hari ikibazo kiba cabaye kugira ngo uko kumvikana ntikuwe muri e, CNTB canke ngo urubanza rucirirweyo cane cane rwacitse canke ntibanarushime ikibazo kiba kiri he nkuko mubizi ibi imvo zo kunguruza zisanzwe ziteganijwe n'amategeko kandi n'ingingo zitegekanijwe ndetse n'amategeko mpuzamakungu arategekanye yuko umuntu ataba yashimye ingingo aba yafatiwe ku gice cya mbere ategerezwa kuronka uburenganzira bwo kuyunguruza mhm. niho rero uwo mwene gihugu aba yafatiwe ingingo ya senetebe mu bisanzwe ni uburenganzira bwiwe kandi nicyo sentare idasanzwe yagiyeho kugira ngo udashimye ingingo ya senetebe ntajyana akangonongono ngo ararenganijwe yitaratarize arondere ingene urubanza rwiwe rwosubirwamo mhm. ego kuva none murabye iyi sentare idasanzwe mu 2014 yeho ariko arahera imyaka itandatu mwagize mutima murashima igikorwa cayo mbega ingingo mwafashe izi mwavuze mwagiye muravuga eh, zacitse nizagiye mu ngiro muri muriko murazishira mu ngiro biroroha cyane cane iyo nyene urubanza atari karashima umwe muri abo urakoze kubaza icyo kibazo mhm. eh, burya abacamanza bahura n'ingorane zitari nke mu kazi kabo mm. umucamanza ashobora guca urubanza akaruca rugahera ariko hagera kurushyira mu ngiro ugasanga bibaye ibindi mm. ni nacyo gituma rero keshi na keshi iyo bishyitse muganda ashima muri sentare idasanzwe keshi ugenda neza keshi kenshi abenegihugu barashima ingene sentare dasanzwe batunganiriza ariko rero nta nyambo ibura kandi nta mwongo buri sato ibidahiza mm. birashobora gushika ugasanga umwenegihugu eh, itongo hariho iby'amazu hariho n'ibindi bifite agaciro mm-hmm. ni ukuvuga yuko umwenegihugu arashobora gusanga ari karanana kandi akagorana kandi atategereza kugorana ego abari mu makungu rero kano kanya ni mwebwe muheza mu twakure mwandike mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu mwumvise ko turi ko turavuga ibikorwa bya sentare sentare idasanzwe ijejwe amatongo n'ayandi matungo umutumire turi kumwe muri studio hano ni umuvugizi w'iyo sentare ni Desire Manariyo muheze mwakore rero mutange iciyumviro canyu eka mugire ko munamubaze n'ibibazo mushobora kuba mufise turi ko turabandanye rero mu kurindira ko hari abatwakura eh, intambamyi mumaze kubona eh, z'iyi sentare idasanzwe n'izihe muvugizi wa sentare Desire Manariyo ego cyane murakoze eh, ahanini intambamyi Eh, nibyo nyine nari mpagije kuvuga yuko abanana eh, abanana ku ngingo bibafashe na sentare mhm. muri gihe murumva hajya urubanza naho gucika ntirukurikize murumva ko ari ingorane murumva urubanza rukize musanze rwateza gukurikiza kandi abo gwega bagashima ibi biba biriko birakorwa na sentare mhm. ariko rero hariho bishika ugasanga konyene ugasanga kubera yishankiriya yuca nkuriya ugasanga ntiyashimye byose sentare yakoze mhm. Eh, mbega kuko iyi sentare canke waba umugwi sentebe tubona ko byaje inyuma y'intambara ibihe bitari bimeze neza igihugu caciyemwo ari muri ya ntumbero yo kunywanisha mbega mubona nabo mutatuye bashika kuri ya nzira yo kunywana icyo cyo ntimusanga kikiri intambamyi oya cyane rwose si intambamyi kuko mhm. ngira ngo na mwebwe mura muragenda mu gihugu hagati mukabaza cyangwa ntabwo abamenyesha amakuru mwamaruguru murabaza n'abene igihugu mhm. mukabagirisha ibiganiro kenshi murabona yuko ibintu biri kubaragenda neza murabona yuko mu gihugu hatekanye kandi abantu baratekanye mhm. byumvikane yuko nta migumuko ihari nta migumuko ihari abantu baratekanye benshi barashima agasanga ikamubura ngira ngo murumva yuko intumbero ya sentare mu bisanzwe iyo sentare ifise intumbero y'uko inyarutse imanza mhm. kugira ngo umuntu umwe umwenegihugu yanyazwe twiwe adusubizwe vuba na bwangu mhm. kugira ngo murumva rero ko iyo bishyitse ugasanga umwe mu baburanyi yarasubiye guhunga murumva ko sentare nayone urumva biratera ikibazo sentare mhm. Mugabe ibyoyi nta madosiye mubona muti rero muri icyo gihe yahungabanye ibyo navuga ni uko si amadosiye menshi cyane usanga harimwo abantu bahunze muri kino gihe ca 2015 mhm ego ikindi naco none akarusho mwasanze muri iyi sentare sentare dasanzwe yiyongeye kuri CNTB nakahe karusho mwasanzemo akarusho eh, naho musanzu ico kibazo ico kiba ico kibazo sijanira kucishura mhm. ico kibazo cari kwishura umwene igihugu we nyene yayibonye nyene nyene ku nyene kwitura sentare igaheza ikamutunganiriza akabona akarusho imusubije akabona ingene asubije utwiwe yari yarangaye yari yaratotejwe yari yaranyazwe itongo cyangwa inzu sentare bishyitse ikaba bimukomorera mm-hmm. uwo muntu naho mubaza yovuga yuko sentare ikora ibishimwe yego mm-hmm. abari mu makungu rero dusubire tubibutse inimero mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu mutanguze ako kamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'irindwi nk'uko nari ko ndabivuga izi nimero kandi zifise WhatsApp muheze mutwakore kugira ngo mutange intererano yanyu turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio isanganiro munsi turi ko tuvuga ibikorwa bya sentare idasanzwe hijeje matongo n'ayandi matungo muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe n'umuvugizi wa sentare idasanzwe ijejwe aya matongo n'ayandi matungo ntidezirema nariyo abari mu makungu rero muheze mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp mu kurindira rero ko hari uwutwakura tubandanije none mutumire turi kumwe muri studio Desire Manariyo mwamaze kuvuga cyane cyane ibikorwa bya sentare sentare ijejwe amatati y'amatungo n'ayandi matungo muravuga na zimwe mu ntambamyi eh, cyane cyane mbega nari nababajije ibijyanye n'ingene amadosiye muyiga imbere ya sentare eh, twabwira tuti eh, mufashe ku bijyanye n'umwanya barakunda kugira bati imanza mu masentare hari aho ziteba n'umushikiranganje aheruka guhimiriza abajejwe amasentare bati ntibanyarutse imanza mbega muri sentare ijejo matongo n'ayandi matungo hoho ku bijyanye n'ikiringo cy'umwanya bitwara umwanya ungana iki kugira ngo idosiye dosiye ihere kwiga eh, murakoze cyane eh, nk'uko mubivuze eh, mu bisanzwe sentare idasanzwe yagiyeho kugira ngo ishobore gutunganiriza abo bose bari baranyazwe ibyabo kubera intambara igihugu cy'u Burundi cyagiye kiracamwo zo muri kahise rero nk'uko mubivuze iyo sentare ifite intumbero yo kunyarutsa izo manza mhm. ni nacyo yagiriyeho kuko iyo bitaba ibyo zari kuguma mu masentara asanzwe mhm. mugabo nicyo gituma sentara yagiyeho kugira ngo ishyireho akantu kiyongere ugereranije n'ingene ayo masentara asanzwe yariko aratunganiriza abo bene igihugu mhm. rero sentare idasanzwe dufate ko umuntu ashingishije urubanza mu bisanzwe eh, urubanza rurashobora guteba bivanye ku baburanyi bo nyine mhm. kuko sentare nayone itezwa kwisunga amategeko gasaba mm. irisunga amategeko kuko eh, sentare mu guca urubanza iratohoza iratohoza kuko murabona ibintu by'izi ngorane ibintu by'amatati ajyanye n'intambara n'amatati agoye washaka no gutohoza mm-hmm. kandi y'inkoramutima byumvikane rero ko sentare eh, muri uko kuntu inyarutsa Eh, mu kirundi baravuga ati imbwa yarihuse ibyari ibihume mhm. ariko rero iragerageza eh, ikanyarutsa cyane urwo rubanza igatohoza kugira ngo ice urubanza rubereye eh, nibaza ko atamezi arenga ane urubanza rushobora kumara muri sentare mhm. amezi ane nibyo none dufatiye kuri iki cyifuzo cy'umushikiranganje w'ubutungane tugira tuti mu bijyanye na se na sentare ijeje amatungo n'andi matungo eh, nta kibazo kiri yo bijyanye n'uko imanza ziteba cyangwa zinyaruka eh, nk'uko natanguye ndabitanga mu biharuro ngira ngo eh, dufatiye kuri ibi biharuro natanze mhm. ufate neza telefone nimvuga uh-huh. jewe niye eh, ku kiganiro wari wakoze uh-huh. wari waduhaye sentebe eh. sinzi ko uri kuranyumva neza ubu ndakumva rero ubona aho uzanye umuntu numvise umuntu uri muri sentare Ah, ya je ntavyo nomenye ivyo ntavyo nzivumva je namperuka amasentare ya ke urumva none wewe ugira uti rero ni ikibazo kumbure ushobora kuba ufise bifatiye kuri aya matati y'amatongo n'ayandi matungo ubuheruka uti twavuze CNTB uno munsi turiko tuvuga sentare nayo nyene yitwa CSTB ni sentare iruhande y'uwo mugwi no kuvuga ibivuye mu mugwi CNTB bishobora kuja muri iyo sentare wewe hari ikibazo ufise canke intererano ingene sentare idasanzwe ikorana n'umugwi Eh, senitebe mhm. eh, ni uburenganzira bwiwe mm. eh, rero nagoma ni ishure yuko hagati ya sentare idasanzwe n'umugwi senetebe ingene bakorana ubwa mbere na mbere hoho sentare idasanzwe ni sentare y'iyungururizo ry'ingingo ziba zafashwe n'umugwi senetebe mhm. nibaza ngaho oyi muca yuko ibyo sentare ikora nuko sentare yakira umuntu yabanje guca mu gisenitebe mhm. mutomoye neza nkuko nyene mwari mwabivuze ubwa mbere mwagize muti nta dosi ishobora kuja muri sentare itaciye muri senitebe bikunda cyane gose nta dossier nimwe sentare yakira itaciye mu gisenitebe nta nimwe ntibirigera biba utashimye utashimye ni wowe nyene yongururiza muri senitebe placide iyo wavuga ngo umuntu yarengeje na senitebe ntabwo ni dosiye ntare iwabo eh. yeah aho ntubyumva mm. eh, eh, byo kumvikana mugabo kuvuga yuko ah, uwo muntu abanza guca muri sentebe akaja muri sentare kuko amategeko niko yubatse mm. sentare idasanzwe yagiye kugira ngo ibe sentare y'inguruzo ry'ingingo za senetebe niko amategeko yubatse kandi ntidushobora gukora ibitajyanye n'amategeko mm-hmm. rero muri icyo gihe je numva atangorane ziba zihari mu gihe umwenegihugu yituye mu gisenetebe Mm-hmm. yashima ingingo atayishima nibaza yuko igihugu cyamuhaye akaryo ko gusubirishamwo urubanza rwiwe nimba yibaza ati senetebe jewe ndabona ndabona ibintu byagenze nabi ndabona ntibanyumvirije neza ndabona urubanza sinarushimye nicyo gituma sentare idasanzwe ihari kandi ngomba ndamubwira ubumwenegihugu yuko sentare idasanzwe mu bisanzwe yituwe ntitegerezwa ntitegerezwa gufata ibyo sentare ibyo sentebe yari yafashe ngo ibiko ice ibyemezo uko nyene iragira amatohoza yayo mashasha ikishikira ahaba hari amatati ku rubuga igatohoza ikabaza amasura igaheza igafata ingo ibereye ego pulaside rero urangiza kugira duhe umurongo abandi hari icyiyumviro ufise cyangwa intererano kugira ngo ibi bijanye no gusubiza mu byabo ababiteshejwe bigende byubahiriza agateka kazina muntu byubahiriza uwo ari we wese nagenda mu baze gatoya mu ncamake muri icyo kintu ambariye none muri iyo bafite uruhushya rwo guhana umuntu yakoresheje muri seneteri abanyagihugu bonyine bakora amakosa kumbura iryo ntiriba rikosa ko aba yafashe ingingo abayifashe ku ku rwego nyine aba yayifatiye urwego aba yifatiye leta ngira nta kosa riba ririmo sentare urumva hariho sentare iyo sentare dezire bambariye arongoye iyo sentare none yo ifitiye gufata abanyagihugu ok imana iguhezagire mu buhinga bw'ibyuma mu buhinga bw'ibyuma kano kanya ubu hari francois akimana nyuma y'aho ikuwimana ok komera eh, eh, urakoze urakoze cyane reka tubandanye mu kurindira ko hari abandi mutwakura nyene mukoresheje irindwi na zitandatu ubusa mirongo na amajana icenda mirongo itatu na canke itandatu n'imwe ubusa mirongo na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kugira ngo mutange iciyumviro canyu tuvuye muri Hollande Placide mwamwumvise ibibazo bimwe bimwe mu byo yari yashikirije mwagiyemo bimwishura ariko hari ico arangirije ko agize ati abonye sentebe akabona zifatanye na sentare agira ati ibi bintu ntibyoroshe ati “Nikubera iki sentare itoje kwayo ashimikira kuri cacimvira ati umunyagihugu uba afise amatati agacaza buno nyene muri yo sentare iki kintu kirakunda kumbure mwavuze muti mukurikiza ayo mategeko ariko muravye ko amategeko yubatse ico kirakunda cyane urabye ingene amategeko agenga sentare idasanzwe yubatse eka mm. mbere n'agenga umugwi senetebe icyo kintu ntikibaho namba mm. sentare idasanzwe yoho nagomba ndamenyeshe umwenegihugu placide ko sentare idasanzwe isanzo yigenga mm-hmm. mu kazi ikora irigenga mm-hmm. icyo kiratomoye kumbure reka twakira uwundi ku murongo alo alo ndabaye mwaramutse kuri radiyo isanganiro mwaramutse neza ni amahoro david ego ni amahoro cyane namwe mukomeye ego ni david muri canada Eh, david muri canada ndaramukije n'umutumire yego mahoro cyane yego kaze rero muri kanada eh, nagomba mbanze nshime ibikorwa iyo migwi yose uko ari sentebe n'iyi sentare bariko barakora mu gufasha mu gutunganiriza bamwe bamwe mu bakoze ko n'ibyago igihugu cyaciyemwo mm. ubutungane ni igisata gikomeye cyane eh, ni igisata gituma abantu batunganirwa bumva yuko bari mu gihugu kigengwa n'amategeko turabateye intege mhm. ikibazo rero nari mfise nagomba ndamubaze nti mhm. mbega mhm. iyo sentare yoba ifise amabiro mu ntara zose z'igihugu kubera mm, nk'abava mu mihinga itandukanye y'igihugu hariho abadafite uburyo bwo gushobora kuba boshika mu gisagara ni ukuvuga i kugira ngo bayigane mhm. ese baba bariyumvire kuborohereza abo bantu ku buryo bwo ku mu mikuru y'intara bishoboka no ku makomine mhm. baba bahafite amabiro kugira ngo byorohereze abanyagihugu kiratomoye igikurikira igice mhm. eh, kiratomoye nicyo kibazo na n'imfise hari intererano weho ufise kugira ngo uwo mugwi ubandanye ukora neza uteza imbere ukunywanisha abarundi yego intererano nari mfise niyumviriye nuko um, umenga ntibagiye yavuze yuko uh, bashobora gukora urubanza mu kiringo cy'amezi ane yego eh, sinzi nyimba ndazi yuko imanza mu bisanzwe zigora kandi ziteba kubera amatohoza n'ibindi mhm. nimba boshobora kongereza efekitifu ni ukuvuga abantu babo hanyuma ivyo biringo bikaba vyogabanuka kugira ngo ku mwaka bakorera abantu benshi bashoboka mhm. urakoze cyane cyane yari yagize ati iki kiringo ni kiringo kinini gishoboka nta rurenza amezi ane yego nibyo nari numvise na jewe mhm. urakoze david yego ibihe byiza aho muri muri canada murakoze murakoze na mwebwe ego reka tugaruke rero hano muri studio eh, mwumvise david muri canada ikibazo abajije eh, agize ati mbega iyo sentare irashika mu ntara hagati cyane cyane ko sentebe yo turabona ko mu ntara hagati hose irashikayo eh, nico kimwe na sentare ego cyane sentare idasanzwe isanzwe ifise icyicaro cyayo ngaho bujumbura mhm. ariko mu kazi kayo ka yose mu bisanzwe imanza nyinshi kubera ifite imanza nyinshi z'amatongo mm. kandi ngira ngo mu marazi yuko atarubanza urubanza rw'itongo wotoreza ahantu wicaye utagerageje gushika ahantu hari amatari mm. rero sentare mu kazi ka minsi yose niyo mirimo ndetse ikora cyane eh, ibone eh, gufata ingingo ibereye ikindi nacyo ariko cyane cyane mutomoye hanyine muti murashikayo n'ibyo ariko eh, twogira tuti mu ntara zose murafise y'ibyicaro aho mugira muti murafise ababaserukira baba bariyo bo ibyo by'uko twadubise dubise abaduserukira bariyo muri kino gihe ntibirajyaho mhm. ariko uko kuntu nyene sentare atana mu ntara zose z'igihugu ku misozi yose sentare nta na hamwe idashika nta na hamwe hayigora gushika kuko irarondera uburyo igaheza ikarungika abakozi bayo bakishikirayo mhm. ariko rero e, nagomba nkumurize abariko baratwumviriza cyane cyane ubu david ari muri canada mhm. e, yuko ibwirizwa rishasha rigenga sentare ridasanzwe ari ibwirizwa navuze e, inomero imwe gakwega ubusa umunani ryo kuwa cumi na gatatu kaze kingisireye mahoro mahoro ego murakoze cyane duga ku ijambo mushikirize icyumviro cyanyu hanyuma mushikirize n'ikibazo mufitiye umutumire icya mbere nagomba amaze ishime ukuntu umugwi sentebe ukora hamwe n'uwo mugwi n'iyo sentare idasanzwe nk'ubu iyo umuntu atashimiye ibivuye muri sentebe mm. akajya muri Senari idasanzwe mm-hmm. naho nyine ugasanga urubanza ntiyarushimye mm. arafite ahandi hantu ashobora kugunguriza mm-hmm. cyangwa rushitse muri iyo sentare agatsindwa nta handi hantu hamwe asubira kungururiza ubwira uti ngo waruba ntabanduka ruhetse rushyize muri iyo sentare urubanza ntabanduka mhm. dufate araje arabituye agaca asinda mhm. umuhanda aza usubira kungururiza hanyuma mhm. ngerageje kuhira gatoye e, david wo muri canada ibintu by'amatongo mu burundi kenshi abantu iyo barinze babishyira mu ntuze muri ubwo bwoko bw'amasentare hari aho usanga bashyamiranye yego sentare yategezwa kuba ifise ibyicaro hafi mu makomine yose mhm. ikegera bene gihugu hafi kuko mm. hariho nka bene gihugu mu gihe badashoboye kuronya idonka aho bitura muri iyo sentare mm. no gutemana imipanga buyitemana mm. bisigura yuko ahubwo nadutomoreye nimba bafise igihe bavuga bati twebwe turajya gukorera muri iyi ntara turafise umunsi mu ndwi cyangwa mu mu kwezi dutegereza kuba turi muri iyi ntara mhm. twegera abenegihugu kugira dushobore gukemura ibibazo baba bafise mu byerekeye iby'amatatsi y'amatongo n'amatungo mhm. Mhm. yego byazanywe n'iri bwirizwa Eh, akarusho kazanywe n'iryo bwirizwa ugereranije n'iryari rihasanzwe mm-hmm. eh, ni uko ibwirizwa rishasha ritegekanya ko hagenwa abashyikiriza amanza batohoza ku byaha bishobora gukorwa n'ababuranyi cyangwa ibyabona mu gihe urubanza ruri ruratohoza mu nta mm-hmm. cyangwa ibyaha bijyanye no gukoresha impapuro z'amagendo ikindi ni uko mu nta ubu hasasa abacamanza batatu hahora hasasa abacamanza batanu mm-hmm. ibyo rero bikazatuma imanza zishobora kunyaruka cyane kuko inaha dicese zizosha zigwizo abo bashikiriza amanza muvuze eh, kare ntibariho oya mhm. mwibwirizwa mwibwirizwa iri ryasubiriye abo bashikiriza amanza ntibariho nibangahe ubu muri uno mwanya hari amanza babiri mhm. mugabo mugabo umwanya n'umwanya barashobora kuzana abandi kuko babiri ni bakeya mhm. rero aba bashikiriza amanza badufasha mu gihe hadutse ibyaha haba mu ntara y'icese aba bantu bazana ibintu bya magendu impapuro z'amagendu bakaza kugira ngo banyage ibintu by'abandi baca batohoza kuri icyo cyaha nyuma sentare gaheza ikabahana ego ni sentare nyene idasanzwe jeje amatati y'amatongo n'ayandi matungo icicegwa rubanza cyane cyane ko haba habonetse ibijanye n'ivyaha canke biraca bija iruhande y'ayandi masentare abashikiriza manza batohoza bashaka babashikiriza manza batwagwa muri muri mu za manza bukuru bwa Repubulika ruba twagwa muri parake general de la niho batanga raporo ariko imanza batohoje bazishingisha muri sentare nyene niyo iheza igasasa igace imanza zijanye n'ibyaha abantu babagiriza abo babagirizwa ego King nawe tubandanye agize ati ayashimye eh, ibikorwa byanyu eh, imbere yuko tuja muri King kwa eh, kuvyo King yavuze nagomba hari ikibazo bahurije ko nu na David yaheje kuvuga cyerekana eh, uh-huh. ko sentare eh, mu isanzu yateza kugira icyicaro mu ntara zitandukanye mm-hmm. eh, iki rero nicyo narishize ko n'iribwirizwa iribwirizwa rishasha nyine nacyo ryarakize ko ni ukuvuga iribwirizwa rishasha rirategekanya kandi ko hashyirwaho ibisata by'iyandikiro by’imanza mu ntara zisanzwe zifise amatati menshi y'amatongo n'andi matungo mhm. ajyanye n'ibihe by'intambara igihugu cy'u Burundi caciyemye ibyo rero bikazotuma ababuranyi bafise amikoro make biborohera gushingisha imanza zabo biramaze kuba none ubu ntibirabaho umugabo ibintu byamaze kujya mu ibwirizwa turindiriye ko izi manza sentare idasanzwe ica zijyanye n'amatati y'amatongo n'ayandi matungo nk'uko Eh, mu bivuze ahanini ziguriye hariya mu bumanuka hariya mu ntara za rumongo na makamba mhm. niho hari imanza nk'ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'imanza niyo ziri ni ukuvuga ko hariya ahantu marazi ko amagume yo mirongo irindwi na kabiri yarahaciye cyane abantu bahunga ku bwinshi mhm. ibintu byabo amatongo ibigazi bica biranyagwa n'abandi bantu baca barabyigarurira mhm. rero bahungutse nicyo gituma Eh, sentare ica itegereza gutunganiriza abo bantu ariko rero icyo ntikibuza yuko no mu zindi ntara naho bigaragara yuko hari eh, hari imwe ntizimanza nta kibuza yuko dushyirayo aba bantu kugira ngo bizotuma abenegihugu boroherwa turiko tugenda turangiza kino kiganiro turasigaje nk'iminota itatu uwoba yihuta yoheza akatwakura kugira ngo atange intererano yiwe n'ikibazo afise Kingsley rero hari ikindi kibazo yabajije yagize ati urubanza uh, ruvuye muri CNTB hanyuma rugashika muri sentare mbega ati nta handi hashobora kungururizwa urubanza ku utashimye urubanza ruciwe na sentare idasanzwe jeje amatongo n'ayandi matungo e, ruba ntabanduka eh ego cyane kibazo ni ikibazo nkoramutima mhm. eh, kuko iyo eh, sentare nababwiye ko hari ibisata bibiri hari igisata cya mbere n'igisata cy'iyungururizo ni mhm. ko umuburanyi yituye sentare idasanzwe ashyikira mu gisata cya mbere icyo gisata kiratohoza ku rubanza rw'iwe mhm. kigaca urubanza hanyuma eh, ni ukuvuga ko urwo rubanza rero abo guhiga bamaze kurumenyeshwa baraheza ubudashimye akungururiza mu gisata cy'iyungururizo ariko eh, ni muri sentare iyo nyene ego muri sentare nyene eh, mhm. mu gisata cy'iyungururizo cy'isentare mhm. ivyo agira mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu aho ababuranyi baburana e, kigaheza kigagira amatohoza yacu yimbitse kigumviriza amasura kugira ngo umwenegihugu ibyo avuga nimba avuga ati jewe hari isura yanjye itumvirijwe araheza akayishikiriza Eh, iki gisata kigaheza kigaca urubanza mm-hmm. mu bisanzwe uru rubanza rero ruciye rucitse muri iki gisata eh, muri iki gisata cyiyungururiza mm-hmm. eh, haba hasigaye iki haba hasigaye yuko umwene gihugu abasigaye ikintu bita reviziyo gusubishamwo mm-hmm. urubanza rwabaye ntabanduka ibi biratekanijwe n'ibwirizwa navuze rya sentare ridasanzwe kuva ku kuva ku ngingo ya mirongo umunani n'indwi gushyika ku ngingo ya mirongo icyenda mhm. ni ukuvuga ko umwenegihugu eh, atsinzwe muri iki gisata cy'iyungururizo ntacyo agenda ngo ndatsinzwe arafise n'ubundi saganirizo ni ukuvuga ko iri bwirizwa rirategekanye yuko aca yitura umushyikiranganje w'ubutungane mhm. eh, arandikira umushyikiranganje w'ubutungane akamushyikiriza ikibazo cyiwe akavuga igitumye atashimye ibyo iki gisata cyakoze mu bisanzwe ngene bigenda umushyikiranganje w'ubutungane amaze kwakira akabona ko bifite ifatiro iyunguruzwa rifite ifatiro aca aca yandikira sentare idasanzwe urwo rubanza rugaca rutohozwa n'igisata cya mbere n'abacamanza bo mu gisata cya mbere bafatikanije n'abo mu gisata cya kabiri batanu batanu ni ukuvuga ubwa mbere na mbere abacamanza basanzwe basasa ari batatu mugabo muri ibi byo gusubisha mu imanza zabaye ntabanduka ibi bya reviziyo hacasasa abacamanza batanu ni ukuvuga abo mu gisata nka babiri bo mu gisata cya mbere cyangwa batatu mu gisata cya kabiri cyangwa bivanye n'umukuru wa senari ngeneye abatoye muga ntibarenga batanu mhm. kandi abo bacamanza no kuvuga hasaza abacamanza batigeze barusasamwo ubwa mbere mhm. haba mu gisata cya mbere haba mu gisata cy'ingururizo mhm. kugira ngo kuko ntiboza guca urubanza bamaze guca hateza kuza abacamanza bashasha batigeze barusasamwo ubwa batigeze bafata ingingo muri ibi bisata bibi bya mbere ego tureko turarangiza rero eh, mwebwe rero mugira muti ah, mwumvise ibibazo ababajije mugira muti mugiye kubandanya mukora gute kugira ngo iyi sentare ibandanye inywanisha abarundi ego cyane murakoze kumbaza icyo kibazo mhm. eh, tureko turangiza eh, mu masegonda make mu masegonda make barakoze abadukurikira bari mu makungu cyane cyane abatwakuye hari Placide muri Holland David muri Canada hari Kingsley mu Bubiligi barakoze arakoze cyane cyane umutumire twari kumwe muri studio numuvugizi wa sentare idasanzwe ijejwe amatongo n'ayandi matungo Desire Imana ariyo mwakoze gushika muri kino kiganiro